pri la Esperanta UNESCO CURIERO La duan de pacinta Augusto aperis de cunlaboranto Paulo Sergio Viana la articolo Tresoro liveras al ni tresoron, in quiu li informis pri la Esperanta versio de UNESCO Corriero. DIO mi volas gistatigi la informoin cae aldone ALIEN. Sed antaue mi explicas la titolon, por tivi qui ne legis la articolon. Paulo Sergio consideras giustege la UNESCO curieron kiel tresoron, cae tresoro estas la esperanta nomo de la Cina cun ordiganto cae redaktoro de la revuo. Pri la revuo, la directorino de UNESCO, Irina Bokova, diris en la unua numero en esperanto, Ecte sia nascigio in 1940 UNESCO curiero disfastigas tra la mondo la idealon de homaro conveninta in sia diversetso, unuiginta circa universalae valoroi cae la fundamentae raitoi, cun la ricetso de siae culturoi, de siae iconoi, de siae faroi. La curiero estas cefa elemento de la identetso de la UNESCO cae uno e la elstara instrumento de gia humanisma mandato. La ses oficiala lingvoi de uno cae UNESCO estas la angla, araba, china, franca, hispana cae rusa. In ili la revu estis publicigita ecte 1948, con interrompo inter 2012 cae 2017. Sed ecte 2010 gi aperas ancao en la Portugala, cae nun ancao en Esperanto. Pasintan jaron aperes tri numeroi en la internazia lingvo. Ili estas elxuteblai sen page. Pri la ec esto de la Esperanta versio, la Esperanta Wikipedia informas Antau jaroi multa esperantistoi alvocis che UNESCO el donu gin ancao en Esperanto amasso da reta e messaggioi bombe genis la funzioloin de UNESCO, cioi kelk foie respondis, se UEA au iu alia pretas finanze cion, UNESCO pretas doni permesson al esperanta el dono de UNESCO curiero. Bedaurinde, la revu de vigi cesis ecte 2012 pro manco de finanza remedoi. Ecte tiom, mal aperis la penado ce la esperantistaro. In maio 2017, post reapero de la 76 pagia plencolora UNESCO curiero in formato A4, UEA tui lances proiecton pri experimenta el dono de UNESCO curiero in Esperanto, lau iniziato de la UEA comitatano Tresoro Juan Yinbao direttoro della Esperanto Centro Ora Pinto in Cinio. La traducanto della Esperanto Versio vivas in plurai landoi, gis nun in dec hoc. Plei multae traducantoi nun tempi loggias in Brasilo, quar, Cinio, tri, cae Italio, tri. Generale, ciu volontulo traducas po un articolon, quelc foie du au ec plii. Evidente, la articoloi havas diversen longoin, cae estes pli au mal pli facile traduceblai. Depende de la temoi. Plei ofte oni traducas el la angla au la franca, tio estas oni usas la anglan au la francan version por traduci in esperanton. Quelc foie, una articolo estas traducata de du, tre mal ofte de tri, voluntuloi, cae eblas que uno el ili usas la anglan version, la alia au aliai la franzan. En la tri unuae numeroi de UNESCO Curiero, neniu articolo estis traducita el la araba, la portugala au la russa. Nu uno el la hispana, cae nu du el la china. Uno au du russoi traducis ne el la russa, sed el la angla, cae quar brasilanoi traducis ne el la portugala, sed el la angla au franca. Krom la traducantoi laboras ancao proflegantoi. Sub ciu articolo estas ascribita la nomo de la traducinto cae plur foie ancao tiu de la profleginto. Kelk foie estas dirita ancao che la traduco estes polurita di iu alia voluntulo. Plurae proflegantoi cae polurantoi ancao faras traducoin mi trovi strange che nenio traducis el araba, portugala o russa. Cae mi demandis al tresoro, la cunordiganto de la esperanta versio, ciel funccias la distribuo de la textoi. Ciu traducas ciu in articoloen. Ien ciel funccias la sistemo. UNESCO descendas unue la publicigotain textoin textoen in la angla cae fransa, samtempe al ciui redaktoroi de la alia versioi de la revuo. Araba, Cina, Hispana, Portugala, Rusa cae Esperanta. La redaktoro au la vitz redaktoro de la Esperante versio sendas la textoin al ciui Esperante traducantoi, sed nur la Anglae cae Francae traducantoi povas comenzi la traducadon de textoi kiuin ili electas inter la publici la ali lingvae traducantoi devas principe attendi gis la apero de articoloi in sia patra lingvo. Tamen, char ne estas suffice da traducantoi, kiwi estas denascae parolantoi de la Angla o la Franza, one acceptas alien voluntuloin, se ili bone regas la Anglan o Franza. En la numero de pacienta octobro de la oficiala organo de UEA, la revuo Esperanto, oni attentigis pri la facto che quancam la Portugala ne estas oficiala lingvo de UNO cae UNESCO, gi estis acceptita de UNESCO kiel lingvo de la curiero cae de la reteo. Do evidente la apero de esperanta versio de UNESCO curiero estas granda pasio antauen. Esperanto apogata de UNESCO havas grandan esperon.